Virš miesto yra pakibę tamsus debesys. Sraigtasparnis yra pasimetęs ir nežino, kur jam skristi. Padėk jam. Perskirstik tamsius debesis, padaryk kelią ir paspaus sraigtasparnį, kad jis galėtų skristi toliau.